Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd Bugün 25 Temmuz 2009 Cumartesi İmam Tevfik Yaslarımızın 6. Doğru Tevfik Allah'tan Şimdi Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz Ya abi tekrar takip edelim tüm şeyleri anlattık yani böyle iman hakkında genel bir malumat verdik dedik ya bir de bu mukaddime babından daha böyle imanın tavsiye kısmına girmedik ancak iman niyetinin yani iman sebebinin tekfir sebebisi gidileceği için e, tekfir hakkında bazı ön mukaddimeler ön bilgiler vermemiz lazım bu mukaddime tarafında e, inşallah bundan dolayı e, bu konuyu biraz küfür çeşitleri vesaire bunlarla alakalı mevzulara ayırmış Şimdi iman hakkında mukaddime vardır o zaman imana mukaddime olarak ne geliyor yani bu olarak küfür o zaman diyor ki küfür e, şöyle bir giriş yapıyoruz çok önemli bir e, mevzu mutlaka ve mutlaka bunu fıkh edilmesi gerek özellikle seçim mevzularını anlamak için bunu fıkh edilmesi gerek ve maalesef ve maalesef bu mevzu bazı öyle şimdilik arasında bazı işgal olmuş tabi tahsil olmuş sonradan gelenler için yoksa e, öyle şimdilik akıbetinde bu müstakildir icma edilmiştir e, herhangi bir sorun olmuş ancak bazı yanlış anlamalar sonucu bazı e, meseleler ispat edilmiş akıbeler ispat edilmiş bunun hakkında sebefin yönler içinde bazı e, işin kötü yönü burası yoksa Allah'ın bütün mesele icma edilmiş mesele şimdi diyoruz ki öyle sünnet ünlüğünde yazı alıp ehli sünnet indinde küfür küfür ya müstakil olarak kavli olur açacağım bunları ya müstakil olarak yani ya müstakil olarak kalbi küfür olur ya müstakil olarak kavli yani sözlü küfür olur ya da müstakil olarak azalarla küfür olur ehli sünnet bunu cimel benim sünnet ve cemaat ünlüğünde icmadır işte bu bazı insanlara işgal olmuştur hatta el sünnet ünlüğünde insanlara dahi işgal olmuştur ee, o yüzden bu mevzu açmak zorundayız özellikle şu mevzularında bu mevzu temel ana meselelerden bir tanesi yani dikkat edersen Gazi abi intikal, müstakil olarak intikabı küfür eder müstakil yakınlık anlıyoruz yani ne demek bir insan intikabı olarak küfür eder zaten, zaten da hiç kimsenin hiçbir fırkanın e, bir muhalefeti yok ancak özellikle muhalefet edilen nokta bunun kalbinin içinde yani müstakil olarak sözlü küfür veya müstakil olarak ağzalarla küfür işte bunun inkar ediyorlar mesela ne diyorlar videoların bir kısmı burada işgal var nedir bu işgal dikkat ederseniz müstakil olarak sözlü diyoruz yani sadece sözlü demiyoruz bir ne demek e, müstakilden kastımız şu yani bir insan kalbiyle helal saymadığı halde sadece küçük şeyi söyleyerek onun haram olduğunu bilmesi onun dinde görülen bir şey olduğunu bilmesi küfür şey olarak geçer istersen, istersen kavli olarak e, şey, istersen kavli olarak bunu helal saymıyor. kalbi olarak bunu haram bildiği an onun kalbi küfür gerçekleşir şimdi bu yine azalar için de böyle mesela ne diyor mesela öyle sünnet diyor ki bazı küfürler vardır ki bazı büyük küfür vardır ki bu kalbi bir büyük küfürdür yani bu kalbidir kalben intikatla alakalıdır bazı büyük küfürler vardır ki bu sadece sözden ibarettir yani sen sözü söylüyorsun o sözün bizzat zahı büyük küfür istersen kalben bunun böyle olduğunu e, helal sayma hiç fark etmez helal say veya sayma hiç fark etmez dikkat edecek olursa iman dersinde bu istihlal meselesini değinmiştik istihlal kalben helal sayma demek o yüzden evli sünnet mesela bazı küfürler vardır bir sözlü veya bazı küfürler vardır ki azalarla yapılan küfürler illa bunda istihlal şartını helal kılma şartını koymamışlardır ve bu öbür sünnetler bunlar ilginde icmadır o yüzden bazı küfürler vardır ki kalbi küfür bu küfür kalbi küfür ve bu küfür ee, bütün tacılar tarafından icma edilen bir şeydir yani adam mesela ne yapar Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eder kalben veya işte e, kalben e, Allah'tan şüphe eder veya Peygamber İslam dinin hak olduğundan şüphe eder mesela bu kalbi bir küfürdür bu türlü küfürlerin yani kalben sadece kalbi olarak küfrün e, varid olacağı hakkında bütün tayfalar anlamını icma etmiştir nereden bileceğiz kaç bir bilgilerin bu kadar Artık düşün Musa, Musa kastın bütününden bahsetmiyoruz Bu adam kalben böyle düşündü şey, kalbini yaramayız küfür olur Allah katında bu küfürdür adam onun üzerine ölürse o, o cennetliktir o münafıkların alameti zaten bilemiyoruz tamam mı bizim bileceğimiz ancak kavli veya azalardır o yüzden zaten meselemiz hükümle alakalı değil yani şu manada değil alakalı birisinde sen kalben böyle inandın alakalı değil yani anlatabiliyor muyum? kafirler, münafıklar e, kafirdir neden kafirdir? kalben küfür ederler bunlar kalben intikali küfürleri vardır bunların biz Allah katında bunların küfürleri sabit ve cehenneme giriyor biz küfürün sadece nasıl olacağından bahsediyoruz ve nasıl tespit edeceğimizden bahsediyoruz tamam mı? Yani şimdi bunun böyle olunca diyoruz ki bazı küfürler vardır sadece kalbidir adam hiç bunu dile veya ağzaları dökmesine gerek yok yüzeyde kalbi olan küfür gerçekleşebilir bazı küfür çeşitleri de var ki kişi bunu diliyle yapar kalbiyle helal saymadığı halde yine kafir olur ama bir şartla onun diliyle küfür olduğunu bilecek veya dinde onun haram olduğunu caiz olmadığını bilecek vesaire tamam mı? yine aynı şunlar var ki azalarla yapılan şey adam diliyle bir şey söylememiş kalbiyle, bunu, kalbiyle de bunu helal saymamış ama adamın fiilinin bizzat zatı küfür bu adam da bunu ne yapar? bu adam da bunu ne küfür ediyor şimdi e, şimdi dedi ki dikkat edecek olursak dersinde dedi ki bu öyle sünnette şey icmalıdır yani buna muhalefet eden müteahhir yani ilk kemen sebep dinlediğimiz akıl zamansal olarak dahi yani zamansal olarak katılıyor zamansal olarak üç asır vesaire ve onlara tabi olmuş meşhur üzerinde ittifak edilmiş imamlar da dahil bu konuda ihtilafa inmişlerdir ama Resulullah'ın gelen işte e, sebep adı altında mesela ki kendileri de sebep zaten bu hataya düşenler olmuş bu ayrı e, mesela icmayı yükleden İshak İbni Dahaya'yı mesela e, işte İmam Mervezi mesela e, Tazim Kadir e, Kadir Salah adlı eserinde Rahmet İmam Mervezi mesela icmayı yüklederken e, en sahne icmayı yükleden ve icma ilmini e, en mutahakkik şekilde bilen alimler arasındadır ki İbni Teymiye bunu yüklediyor özellikle İmam Mervezi için İmam Mervezi işte Tazim Kadir Salah adlı eserinde ki bu kaynak bir mesela e, diyor ki nasıl o hükümde e, diliyle Allah'a inkar edenin küfürde icma etmişse şunda da icma etmiştir diyor hükümde kişi kişi mesela bir nebiyi öldürürse bir peygamberi öldürürse veya öldürülmesine yardım ederse tamam mı? veya e, ve bu öldüren Nebi Sosyal'ın öldürmenin haram olduğunu da dille ikrar ettiği halde bu insan çağırıyor bak dikkat et abi diyor ki bir insan nebiyi öldürürse ve nebi öldürmenin haram olduğunu da ikrar ederse bile kafir olur çünkü nebi tasarının yüzleri veya öldürmeye yeltenmek küfürdür şimdi bak bu adam düşünce İmam Merve'nin şimdi lafızlarını tasarını öğrendi bu sebepten gelen bir icma kaldı madem ki bize cümle olarak bir alimden icma gelmiş ve bu icmaya muhalefet yok öyle cümlesi kaldı olarak o zaman bu icmadaki cümleleri tek tek tahrir etmek tek tek şu tekmir zorundayız ve cümlelerin delalet yani lafızların delalet ettiği manalara da bakmak zorundayız şimdi bunu böyle olunca İmam Mervezi bu cümleyi tahkik etmek zorundayız şimdi bak İmam Mervezi diyor ki kim bir nebiyi öldürmüşse ve öldürmenin haram olduğunu ikrar ederek dava olsa yani bu insan öldürüyor haram olduğunu biliyor peygamber olduğunu yani nasıl mesela bir insan bir içine düşün e, haram olduğunu bile zina yapabiliyor değil mi? kendisi haram kabul ediyor ya haram ama zina yapabiliyor ne şimdi düşün şey, değil mi? veya e, işte içiyken bir insan haram e, olduğunu ısrar ederek içiyken aynı şekilde böyle bir insan düşün peygamberi öldürmesin haram olduğunu kabul ediyor yani caiz olmadığını kabul ediyor ama tutuyor peygamberi öldürmeye yardımıyor öldürüyor veya öldürmeye yardımıyor veya öldürmeye yardım ediyor diyor ki bu en kafirdir bak şimdi abi düşün bu imam nereye bunun bir aklından ne anlıyoruz bu adam kalbiyle itikad etmiş mi buna? İtikad etmemiş değil mi? Yani helal olduğuna itikad etmemiş bak. İmam Merve'nin lafı için söylüyor. İtikad etmemiş ama biz bir peygamber öldüğüne. Bununla beraber İmam Merve bu adamı ne diyor? Kafirdir diyor. Peki bu adamın bu küfürü, kalbi bir küfür mü, sözlü bir küfür mü, azalarla bir küfür mü? Dikkat et, azalarla bir küfür. Değil mi? Dikkat et, bu adam kalbiyle haram kılıyor, bölgüyle de herhangi bir şey yok. Mücadele olarak kılıcı oluyor, bu peygamberin kafasına buraya oluyor böyle bir şey olursa adam kâfirdir bak o zaman İmam Mervezi bunun icmasını geliyor demek ki sebepte şöyle bir icma varmış mücevvet olarak azalarla amelle ve küfür gerçekleşebilir bak mesela sana örnek veriyorum daha namazın terki bu üç küfürden hangisine göre düşün bakın Ağzalar Ağzalarla diyor değil mi? Çünkü adam adam söz, şey, söz şey bir namaza herhangi bir laf yapmamış değil mi? Kalbinde de namazı kabul etmeyi helal yok saymıyor ama bak şereften mesela büyük bir kısmı değil mi? Büyük bir kısmı mesela şereften namazın kalbine diyor mesela küfürüyor demek ki ağzalarla küfür hiç kalbi kalbe verilmese de ağzalarla küfür hakkında icma edilmiştir. İşte bu İmam Mervezi'nin e, selefin icmasını naklettiğine dair en büyük bölümdür. İşte bugün sonradan müteakhir olarak sebep adı altında çıkıklar küfür sadece kalbi küfür bilgiye muhtemelen insanlara bu selefin cemaatinden verilir bu onlara bir şart kalmasına verilmiş tamam mı? şimdi bir saniye ben tamam şimdi bak İmam Mervezi'nin vasfına devam ettiğinde kalıyor diyor bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela diyor ki öldürmek kişi bunu ikrar etse dahi yani öldüren kişi öldürmenin haram olduğunu ikrar etse kabul etse dahi bu kişinin mücerred olarak peygamberi öldürülmesinin küfür olduğunda sebep icma etmiştir diyor ki Nebi Sosyal'in öldürmek haramdır ve bu adam bunu öldürüyor ve icma bu insanı olur kafir sonra İmam Mervezi devamen diyor ki ve keza kimdir Nebi kimdir peygambere selam bak şimdi bir peygambere söylerse icma enli insanlıdır kafirdir bakın abi peygamberi söylerse peygamberi söylerse şimdi bu insan e, azalarıyla bir amel işlemedi değil mi kalbiyle de bunu haram kıldı ama peygambere söyledi bu, bu üç küfürden hangisine geliyor e, sözlü küfre gidiyor değil mi kavli küfre bak İmam Mervezi'ye baktığımızda nasıl icma ediliyormuş sadece kavli olarak dahi küfür gerçekleşebilir bir insanda yani kalbiyle bunu e, isterse haram saydığında hiçbir şey değiştirmez mücerred olarak peygambere küfür ettiği an insan kâhlı mesela e, başka bir örnek verelim mesela günümüzde mesela şu an hayatımızda e, zaman zaman gördüğümüz yaşanan bir şey olur mesela sokakta görüyoruz değil mi bazen adamın bir şey mesela Allah'a küfür ediyor değil mi maalârdı şimdi bu Allah'a küfreden insan ağzalarıyla herhangi bir amel işlemi yok peki bu insana sorsan sen bunu bu yaptığın fiili haram kabul ediyor musun? Haram kabul ediyor musun? Haram kabul ediyor. Bu insan mücadele olarak bu fiili yaptıran kafir bir insan. Hükümleri söylüyor şu an değil mi? Mücadele olarak yaptı. Halbuki baktığın zaman bu adam azalarıyla da eşlenmiş mi? Kalbiyle de bunu kabul etmemiş. Yani kalbiyle de bunu helal saymış ama mücadele olarak Allah'a şey mutlu küfürdür söylemenin bizzat dille söylemenin bizzat da kendisi küfürdür işte İmam Mervezi peygamberi söylediği örnek vererek Şereften icmayı zikrediyor ki dille de küfür, mücadele olarak küfür gerçekleşebilir sonra bak e, İmam Mervezi devamen diyor ki subhanallah yani hani öyle bir alim ki yani öyle bir cümle hissediyor ki bu söylemenin üçünü de içeriyor içinde ve sonuçta o cümleyi zikrediyor sonra devamen diyor ki ha? Şöyle olsa bir kaynağı olmasa bile yönetimikleriyle rıza rıza tutup alay edilmişler rıza alay ettirme bundan saklınmaz mı? Bakın onu alay etme hangi şey? Yani bilgilerle alay etme kalbi onu kalpten getiriyor değil mi? Şimdi mesela bir insan diyor ki niyetleriyle alay etti mesela bir insan şimdi senin katında yani senin katında yüzdelik mi bu Allah'la alay olması yoksa veya artık neye doğru onun gerçekleştirmesi onu bilemiyoruz ya mesela bir şey örnek verelim bir örnek ver bana mesela neye karşı bunu gönderiyordu mesela benim ki ezana karşı mı veya ne bileyim okuyamak tamam ezan okumuşken mesela beni hani bildim diye anlamamak güzel alayım şimdi evet şimdi arayıyorum ben sen emin misin vücut olarak e, o ezana yaptığın yani o, o mülklerini o ezana karşı yapıyorsa aklından başka bir şey geçiyor bu da nasıl eminsin adamı nasıl eminsin beş makinesi yine yine ihtimal var yine ihtimal var bunda yine ihtimal var yani senin 5 dakika önce konuşman mesela o insanla 5 dakika önce konuşman sonra o insanın ezan okunduğu an onu yapmasında yine ihtimal var çünkü ihtimalen adam onu başka bir şey içinde yapmış olabilir çünkü neden eğer ihtimal kaimse bak şimdi eğer ihtimal kaimse aslında bizim dersimizde sana biraz tolerans tanıyoruz yoksa soru sormayız da neyse bu kısmının sorunu sadece alayım başlıyorum şimdi e, bu insanda eğer ihtimal kaimse çünkü kimse mücerred olarak adamın o kalbini net olarak hükmedemez tamam bunun böyle olunca çünkü adam mesela tutup sana e, adam tutup sana mücerred olarak e, karşıya çıkabilir ben bunu ezana karşı yapmadım isterse yalan söyledim bu adam öyle dediği an e, kolay koyulur çünkü neden sen onun kalbini tutmadığın için Nebi Sallam bazı münafıkları bildiği halde değil mi? onların kalbi onlar mutlu oldu ve kalbini gerçekleştirmedi onların bildiği halde o yüzden burada ihtimal kaimdir ihtimal kaim olunca kötü edemezsin çünkü mesela şimdi Gazi abi ee, şimdi bak bak yok yok öyle bir şey yok o e, lafızlarını şey yapmamız lazım tahkik etmemiz lazım yanlış anlıyoruz orada bir insan yoksa ki eşhedü en la ilahe illallah mesela e, e, müezzin tamam mı adam da dedi ki Allah'tan başka la ilahe illallah dedi mesela şey e, dedi ki eşhedü en la ilahe illallah şehadet ediyorum ki peygamberden başka e, resim yoktur yani Muhammed Allah'ın resimidir ezanda geçiyor öyle şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın resimidir sen dedi de Arap'sın bu Türkçesini biliyorsun ya şey Arapçasını biliyorsun ya bu arkadaşın Arap veya e, vesaire adam bunu duyduğun an adama dedim ki şey adam bunu duyduğu anda diyor ki müezzine doğru dedim sen yalan söyledin bunu düşünün adam diyor ki adam diyor ki şehadet ederim ki Allah'tan başka şey şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür öyle bir yalan söylüyorsun farklı mı var? Cuma'nın bu adamın söylediği küfür diyor buna kafirliğine veremiyor Cuma neden? Şimdi bak Yazın diyor ya ben şahit ederim ki sen e, Muhammed Allah'ın Resulüdür O adam yalan söylüyorsun dediğinde Müezzinin şahit etmesinin yalanladı yoksa Muhammed'in Allah'ın Resulü olmasının yalanladı şey ne biliyorsun? abi ne biliyorsun beni kalbimi yardım belki adam şeyi söylüyor yani mevzine, mevzine beni sen yalan söylüyorsun sen şahit etmiyorsun belki ona söyledim mevzine söyledi ne biliyorsun? çünkü mevzinin lafına dikkat et diyor ki şahit dedim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür o da diyor ki sen yalan söylüyorsun ne biliyorsun bu e, mevzinin şahit etmesini yalanladı yoksa Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu yani bu Müslüman İmam Ahmet diyor ki işte böyle bir ihtimal olduğu zaman beni tekrar edemezsin bir tanesini senin sakalınla alay ediyor şu manada alay ediyor ee, yani sakalına bir laf söyledi tamam mı alaycı bir laf olan insan kafir mi olmaz burada tepkik etmemiz lazım eğer o adam dinden gördüğü halde yani namazı dini olarak kabul etmekle birlikte namazın dini şey sakalın dini yönünü laf atarsa o zaman adam kafir anlatabiliyor muyum ama orada kastı sakal, sakalından kastının bizzat sıfatın vesaire vesaire o günahkar olur dini olarak bakmıyor. şimdi bu meselede tepki tarafında geliyor daha çok anladın mı abi? Yani şimdi burası mahalli değil ancak e, o yüzden mesela İmam Şafi önünde olsun yine Ahmet İbni Hanbel olsun vesaire ihtimalin kaim olduğu yerde tepki edemezsin diyor e, burada ihtimal kaimdir sen olabilir adam 5 dakika önce ezan hakkında konuştum diyor 5 dakika sonra ezan geldi de adam bunu söylerse şey, sen onu değil göremezsin yüzden de olsa ihtimal var adamın bunu söylemediğini anladın mı sen mümkünlerle adamı tepki edemezsin derhasıl adam mümkünle dedim ki adam mümkünleriyle küfür de etse tamam mı? Eğer bu bunun kalpten geçmiş zaten Allah yolunu arasında onun cezasını görmemiştir o ayrı mümkün tamam mı? O münafık bilgileri zaten tamam mı? O ayrı mümkün Şimdi e, o yüzden diyoruz ki e, küfür ancak bu üç çeşitli olur Kalp zaten dikkat et abi mümkün gerçekten niye döner? Bak Mümkün kalpten kalbe döner değil mi? harbiden inandığını geçenin e, dışa vurmanı da tamam mı? Yani çünkü adam kerif görmenin alametidir zaten kerif kalple alakalı gördün mü? Kerif görme kalple alakalı kalp tüyüdür kerif görme bir şey kerif görme kalp üzerine vesaire kalbi anlıyorlardır zaten İnanımlar böyle kalp alakalı halinin böyle olduğunu diyor ki küfür iki çeşitli olur bazen mücerret olarak kalbi bazen mücerret olarak e, ameli yani azalarla bazen mücerret olarak e, kalbi küfür olur tamam mı? o yüzden Hakim-i Rahabe'nin bu kalbine baktığınız zaman Nebi Sallallahu küfrünü ne sayıyor? şey Nebi Sallallahu Aleyhi öldüğünü ne sayıyor? küfür sayıyor Nebi Sallallahu Aleyhi öldüğünde bazılarla anlamlanmış anladın mı? burayı anladın inşallah yüzden e, mesela dediğimiz gibi bu alimlerin sözlerini iyi seçiyoruz lazım şimdi e, e, İmam Mervezi İshak İbni Rahme'den bir icmayı zikrederken e, bu icmayı zikrederken içeri de içeriyor özellikle icmayı zikrederken bu içine değmiş ki Selef ilminde bu olayın e, kabul edilmiş, mutlakir olmuş bir olay olduğunu belirtmek amacıyla burada bunu mesela e, şeyler e, öyle şimdi Mantar'da çok örnek vermiş bu imanın dışında tamam mı? Mesela şimdi İshak İbn Rahaye'den de beri götürdü ve İshak İbn Rahaye'den de beri götürdü söyledi bu icma olarak sebepin ne inandığını gösteren olaydır bunun içinde e, sebep zaten bu konuda tamam mı? E, bu konuda icma olmasıyla beraber Mantar mütevatır bir sebebin bunun hakkında yani bu meslekte e, Mantar e, ve bunların hepsi bunların hepsi icma edilmiş mesela bunlardan bir tanesi örneği mesela iblis kafir oldu değil mi? mesela iblis kafir oldu şimdi küfrün üç çeşidi var e, kalbi kalbi ve ameli değil mi? şimdi mesela küfür, e, iblis kafir oldu iblisin küfrünün içinden hangisine geliyor bu kafir? iblisin küfrü düşün bakalım ne kadar daha bu sana şey olsun beyin cimnatlığı iblis, iblis bu küfrün üç, üç küfürden hangisine geliyor? Şimdi önce İzzet neyle kafir olduğunu söylüyorum Yani ne sonucunda Allah'ın rahmetinden doğru secde etmedi Secde etmedi ve secde etmedi Şimdi sen dedin kibir küfür Tamam da kibir küfürün içinden hangisi oluyor? Kibir kalbi olay Ha O zaman kalbi küfre geldi mi bir şey? Bak bu açık Tamam mı? O yüzden mesela e, bir insan mesela, mesela siz tek tek bölüm kalbi küfre e, ee, azalarla olan küfre tamam bir de e, sözlü küfre bilir ki kal kalbi küfre mesela ilgisi küfür denilir tamam ilgisi küfür denilir ama bir insan için ilgisi mezardan hayır ilgisi küfrü azalarla küfürden ibarettir çünkü Allah onu sözde etmedi onu sözde etmedi bak azalarla küfürle alakalı ne olur bilir ki bu batıl neden çünkü Allah Azze ve Celle'nin mücerret olarak emrini terk etmesi mutlak olarak küfür değildir neden çünkü Allah Azze ve Celle bize diyor ki dünya yapmış ama dünyadan hani kafir olmaz Allah Azze ve Celle bize diyor ki oruç tutma ama oruç tutmanın kafir olmaz bir gerçek şey olur ee, işte diyor ki içki için içki için kafir olmaz keza o ona namaz namaz veya namaz demiştir oruç demiştir şey, alimlerinden bazen gelmiştir şey bir saniye telefonu tamam mı abi şimdi e, namaz e, önemli değil yani sadece namaz istisnası vesaire şereften 5 e, kabul var bazen görüşünde orucunu takip ediyor bazen görüşünü takip ediyor vadeş mevzu o ayrı mevzu tercih edilemekte o ayrı mevzu Şimdi biraz fıkhi boyutuna dönüyor orası şimdi ayrı mevzu ama e, biliyoruz ki bak şimdi Adem Aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getirmedi kafir olmadı yani Allah Azze ve Celle yaklaşma ağaca yaklaştı kafir olmadı Yeterdi ki secde etmedi kafir oldu Şimdi iki de Allah'ın emrinde ama birisi kafir oldu birisi olmadı Şimdi aramızda fark şu Şimdi e, Adem Aleyhisselam Allah'ın fiilini Allah'ın en emrini yüceli olarak yapmamaktan ibaret anlattı Yani Allah bir şey emredi o yapmıyor o kadar Kalbiyle bunu bilen saymıyor veya kalbiyle falan bir şey olmuyor Sadece masiyet din olduğunu bildiği halde tamam diyor şimdi vesaire Şeyin onun kan veriyor şu durumdur e, Allah'ın emrine muhalem ediyor olay bunda müdahale Adem'in ama bizde bu yok İblis Allah'ın emrini mücerret hevadan değil buradaki kibirlendikten dolayı kibirlenmeden dolayı terk ettiği için çarpıyor o yüzden bir insan Allah'ın emrini e, eğer kibirlenir terk ederse bu en basit emri dahi olsun Allah'ın insan çarpıyor Allah karşı kibirlendiğinden dolayı mesela e, Allah dedi ki Allah dedi ki orucu sen tutmasan kafir olmaz ama orucu Allah'a karşı sinirden tutmasan işte o zaman kafir olursun işte zaten Adem Aleyhisselam'la şeytan arasında buldu dedi Allah Azze ve Celle mesela şeytan için ilişkine bir eda vasıt ve ravatan dinler kafirin üç şeyleri kibirlendi ve kafirlerden oldu işte Allah Azze ve Celle onun küfrünün sebebini kibir olduğunu söylüyor kibir de hangi kibirlerden kibir kalbi bir kibir değil de kibirin mahalli e, şey, işte kibrin mahalli kaybolunca Allah da bu kibirden dolayı e, şeytanı kaçıyor edince otomatikman ne anlıyoruz? Burada kal kalbi, şey, kalbi olarak, mücerred olarak kalbi bir küfür vardır tamam mı? Mücerred olarak kalbi ne vardır? Mücerred olarak kal kalbi e, küfür vardır e, zaten bu dediğimiz gibi bütün kırklar arasında en önemlidir bu e, şey e, cumadır yine aynı şekilde mesela ee, anladık hani ya bunlara tek tek örnek verecek olacağız mesela kavli bir küfür kavli küfür mesela sebepte kavli bir küfür vardır insan mücevher olarak bu kavli küfür getirdiği an haram olduğunu bilmesi o, onun küfre girmesi için yeterli bundaki hükmü bilmiyorsa o ayrı bilmiyorsa ama bundaki hükmünün caiz olmadığını bildiği halde bazı küfürler vardır ki sadece kavli olmaktan ibaret Mesela bu da nedir? Mesela e, işte mesela hani o e, e, meşhur e, ayet var ya ne diyor bu e, şimdi ayetin başına diyor mu? Alakulu hala aklıma geldiği zaman söylerim de inşallah Kul ebi, ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum tehtehudun la te'atediru kadı kafartum ba'de imankum ne diyor siz bak Allah'la ayetleriyle Resulüyle ne alay ediyormuş diyor ki özür dilemeyin siz imanınızdan sonra ne düştünüz imanınızdan sonra küfre düştünüz yani siz imandan sonra ne küfre düştünüz şimdi buraya baktığımız zaman e, Allah Azze ve Celle bunların küfrünü diye yani bunların bu küfrünü diye nitelendiriyor küfür diye nitelendiriyor hatta imanınızdan sonra siz ne dediniz ne yapın diyor imanınızdan sonra siz küfre düştünüz ee, keza ameli küfürlere baktığımız zaman mesela hani bir sözü küfre örnek verdik kalbi küfre örnek verdik ameli fiile namazı örnek verdik değil mi vesaire yani bir seferin örnek verdik yani bunların hepsi dinde mücadele olarak tek tek mevcut yani mesela e, telefon namazın tarifini çözümlerine şöyle bir şart getirmiyor işte bu adam namazın tarifini helal sayarsa kafirdir helal saymazsa kafir değildir anlatabiliyor muyum? mücerret olarak böyle getirmiyorlar tefsir edenler anlatabiliyor muyum? durum böyle olunca o zaman e, bu üç küfür de selef ilminde müstakil olarak kabul edilmiş bu itikadına yerleşmiş bölümdür tamam mı? bunun böyle olunca şimdi tek, tek, e, tekfirin şeyini biraz daha gözünde görmüş abi tekfir Allah ve Resulünün hakkıdır sadece ve sadece Allah ve Resulünün hakkıdır bundan maksat ne? sadece Allah'ın e, e koyduğu yani Allah'ın ayetleri ve Resulünün sünnetiyle anlatının insan düşünmeleri olur ve bu tabi tekfirin çeşitli şartları var, manileri var, engelleri var, sebepleri var vesaire burası mahalli gelmesindir ama geç aslen küçük ancak bir nakla yapılabilir ve nakla olduğu zaman otomatik bunların e, mutlak olarak olmasında belli bir derecede iştihanidir bu da zaten küçük alimlerin işidir bu alimler okulan cümlesi e, bu aslen doğrudur ancak burada şimdi abi e, çok önemli bir nokta var çok önemli bir nokta var e, dersi az bir şey olacak derken bunun için söyleyeceğim şey şimdi diyor ki ehli sünnet devati el kütür diye bir isim koymuşlardır e, bu tabi Kur'an ve sünnetten alınmış maslardan ibaret mesela bunu işte İbn Kayyum Mistah'ında e, Mistah e, ondan sonra Mezarcı Sarık'ında ondan sonra Muhammed bin Abdülü Hamdülü Semiye'de ondan sonra Şeyh Şeyh El-Hakim'i Mağarif'i kabulde vesaire bunları zikrolmuşlar tamam mı? bu ne yapmışlar zikretmişler şimdi ee, bu beş küfürü dikkat etmişler ama bu çok önemli abi bu mutlaka tutabilimemiz gereken bir mevzu çünkü bu şimdi gelmiş ismi şu ismi takabiliriz bu e, tekfir mevzusunun mevzu öyle anlatılır diye tamam mı? o kadar önemli şimdi devası el küfrü yani küfürün devası aları küfür kalıbın kalıpları beş tanedir yani beş sebep vardır insan istediği şurada o beş kalıbın içine dahil olabilir bu beş kalıbın bir tanesine dahil olur şimdi bunlardan bir tanesi yalanlama küfür tezgir dediğimiz lazım tezgir küfür vardır değil mi? tezgir küfür yalanlama küfürdür o yüzden bir insan mücerrel olarak dinden herhangi bir şey yalanladığı zaman mümkün kafir olur çünkü din Kur'an'ın sünnete baktığımızda dinde yalanlama küfür tezgir küfür dediğimiz bir küfür vardır bu tekzip küfrü mesela Allah Azze ve Celle bu ayette, ayetlerinde çok var tekzip küfründe zaten icma var yani müdüye dahi tekzip küfrünü kabul etmiştir yani ne? dini herhangi bir şey bilerek ne yapmak? bilerek ama ne yapmak? yalanlamak mesela Allah Kur'an'da ne, ne diyor? فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetlerini cahd ediyorlar yalanlıyorlar Bak, bu ayetten de bunu anladık demek ki ortada yani dinde yalanlama küfür diye bir küfür varmış bunu Allah Kur'an'da nasıl olarak zikrediyor tamam mı? şimdi abi dikkat edecek olursak bak şimdi çok önemli bir nokta var çok önemli bir nokta var ve ince bir nokta bunu mesela e, genelde adamın gözünden özellikle çok kaçın gözlerden bir tanesi yoksa ilmi e, öyle ilminde bir mutahakkık veya ilim talebeleri ilminde bu olan mutahakkık bunda bir herhangi bir sorun şimdi bak ayete dikkat edin diyor ki onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetini cehdediyorlar bak şimdi meale baktığın zaman onlar seni yalanlamıyorlar ancak onlar Allah'ın işte ancak zalimler Allah'ın ayetlerini işte inkar ediyorlar veya yalanlı olan şekilde mana veriyorlar ama ayetin bizzat manasına baktığınız zaman tekzip ve cahda ayırmış bak şimdi tekzip ve cahda ayırmış tekzip yalanlamak cahd ne demek cahda da genelde bazı mealler yalanlamak diyor bazı mealler inkar etmek diyor vesaire tamam mı çeşitli ama baktığın zaman iki lafı arasında böyle bir fark yokmuş gibi görüyorum herhalde ancak bunun aslında iki arasında çok fark var yani çok farktan maksadım önemli bir fark var bu fark belki iki tane tezler kuralım ama bu iki fark çok önemli bir fark şimdi bir tezgit küfrü dedik yani bu tezgit ilgin altında tezgit küfründen ayrı değil bak onu ikinci bir olay olarak saymıyoruz tezgit küfrüne dahil ama altında bir madde olarak cah küfrü vardır bir de tezgit küfrü şudur tezgit küfrü Kalbiyle yalanlama olayıdır yani bir insan kalb ile yalanlarsa bir şey onu o tedbir etkilemiyor insana ama bir insan kalbiyle doğrularsa yani kalbiyle kabul ederse kalbiyle kabul ettiği kalbiyle inandığı halde diliyle inkar ederse insan o insan da kafirdir ama ona tedbir değil cahil demiş tamam mı? çok önemli cüfet küfrü cüfet küfrü demiş bana o yüzden e, yalanlama sadece kalbiyle alakalı değil düşün ki günümüzde herhangi bir insan kalben günahı bilemiyor tabi kalben yapıyor ama diyor ki o kendini biliyor ya şimdi kalben Allah'ı inkar ediyor veya dinlen olan bir şey inkar ediyor şey kabul ediyor pardon kabul ediyor dinde herhangi bir şey kabul ediyor ama diliyle yalanlıyor diliyle bunu inkar ediyor yalanlıyor bu insan işte kafir olur ama bu yalanlama küfrü dışında yani yalanlama küfrü içindedir ama bu yalanlama küfrü tezgir küfrü dedik ya buna tezgir denmez cüfet küfrü denir çünkü Allah Kur'an'da birçok yerde cahd ettiklerini söylüyor mesela bu ayette olduğu gibi bak diyor ki وَلَا اِتَّ اِنَّهُمْ onlar la yukezzibune seni tezgir etmezler tamam mı? Ancak zalimler Allah'ın ayetini cahil ederler. Yani ne? Kalbiyle kabul ettikleri halde diliyle inkar ederler. Tamam O zaman diyor ki tekbir küfrüyle cah küfrü arasında fark var. Yani yalanlama küfrüyle cahtı artık Türkçe'de inkar ismi verebiliriz belki. Çünkü inkarda e, çünkü yalanlamada kalbi olay vardır. İnkarda illa kalbi demek zorunda değil. Dil, bir de girebilir. Sadece dil girer belki bunun içine şeylerin iyice bir araştırmak lazım o ayrı da alakalı hal cah küfründe halden e, inkar etmiş şartiyetiz söz konusuymuş tamam mı? o yüzden diyor ki peki bir insan dese ki tezlik küfrüyle cah küfrü yani yalanlama küfrüyle cah etme küfrü arasında ne fark var? dedi ki iki fark var bu farklardan bir tanesi tezlik küfrü yalanlama küfrü hem kalple olur hem dille olur dille şart değil ama bir insan kalbiyle küfür ettiği an an bir insan kafir ama cah küfründe adam kalbinde inliyor diliyle ne yapıyor küfür ediyor mesela buna örnek veriyor mesela firavun örnek veriyor neden firavun her ne kadar lensin yeni olduğunu bilse de Yüce Rabbinin de o kalben Allah'ın Rab olduğuna inanıyordu çünkü neden Allah Azze ve Celle mesela kıtı ederken Musa Aleyhisselam'ın şeyini kendi kelamıyla kıtı ederken ne diyor Allah Azze ve Celle diyor sen de kalbin müstakın olduğu halde tut kibirden ve neyden dolayı kibirden ve e, büyüklenmekten dolayı inkar ediyorsun müstakın olduğu halde bak kalbin yakın olduğu halde diyor o yüzden dikkat et e, burada şeyin kötüyü nedir? e, dediğimiz zaman e, Firavun küfür ne dediğimiz zaman küfür küfür diyoruz Küfür tek değil tamam mı? Çünkü Firavun kalbiyle yalanlanıyor tamam mı? O yüzden bak bu ayetle niye delil biliyor musun Firavun e, e, hakkındaki bu ayet? Küfrü küfürün da dinden olduğuna delil Hani demin okuduğumuz ayet zaten apaçık Ne diyor demin okuduğumuz ayet Fe innihim la yekevvedinek Onlar seni yalanlamıyorlar Ancak zalimler Allah'ın ayetini cahd ediyorlar Çünkü onlar Nebi Sosyal'ın babalarının tanıdıkları gelirler Mesela Yahudiler Yahudilerin küfrünün bir kısmı küfrü cüzdür Bir kısmı küfrü istiklardır e, Kibirlenme küfrü çoğu birazdan göreceğiz küfrü çeşidi Burası anlaşıldı inşallah Burada var mı işler? Şey? o zaman diyor ki küfür cühur ile küfür tezgir arasında yani tezgir küfür ile cühur küfür arasındaki fark neymiş tezgir küfür kalple yalanlama bir üçteyse farklı kabul edebilir ama ama dedim ki iki fark var ikinci farkı şu abi çünkü teknikte şu, şu yoktur genelde yani bir insan kalbiyle bir anlayanlar oradan, oradan kafir olabilir sonra tövbe eder o ayrı ama genelde küfür cumhurda yani dille küfür etmede genelde şey vardır inat vardır inat etmez alimlerimizden bazıları bunu getirmişlerdir tamam mı? Çünkü dikkat et genelde mesela dili veya anlamlar Kur'an'da da baktığımız zaman inançlarını devamlı ne yapmışlardır? Sürdürmüşler. Alakalı hal bu ikinci part çok önemli değil yani. Yok, yok, hayır. Çünkü Nebi Sosyal'in anlası dahi diliyle inkar etmedi kalbiyle inkar etmedi sadece kendi bulunduğu şeyi söylüyor. o, şimdi Ebu Talib'in küfrü hangisinin örnek veriyor tamam mı? Ebu Talib'in küfrü istikbal küfrüne delaleti o görüyor şimdi sayacağım onu diyecek çünkü dikkat edin hatta bazı lafızlar var bazı muhabbetler sahibi diliyle kabul ediyor Nebi Tasarım hatta şiir söylüyor anlatabiliyor muyum? dikkat et hiçbir zaman diliyle inkar etmedi Nebi Tasarım'ın inkar etmedi bir tane nasıl oturabiliyor musun diliyle inkar etmedi tamamen haklı biliyorum senin peygamberliğini inkar ediyorum senin dinini inkar ediyorum dedim sadece kendi hangi akide üzerine bulunduğunu şeyleri okumuş dedi ki o diyor kendi babasının ee, dini üzerinde ama bak inkar yok tamam dini inkar o yüzden Ebu Tarık Ebu Tarık'ın kökü ona girmiş o yüzden Kur'an'a ve sünnete baktığın zaman tekfiri kabul edilmiş, edilmiş insanların hepsini tek tek bak bir de söylemcesine dahil edersin işte ümmetini e, müzdenlik üstüne dahil edersin işte Cüzük e, kötülüğü bak şimdi abi kaç madde saydı dikkat et Yalanlama küfürü cüzük O zaman bir tane diyorum neden? Çünkü yalanlama küfürü dedik ki Şimdi yalanlama için ikiye ayrıldı e, Kalp yalanlama için de yalanlama O yüzden bunları tek bir madde halinde tutmuş halindir Yalanlama demişler yalanlamayı ikiye ayırmışlar kalple yalanlama buna tekzip demişler dille yalanlama buna tekzip demişler tamam o yüzden içine şey girmez ya sen derdin iki ayrı ayrılmaz ve altı yap sorun değil yani ıstıla, ne, ne demişler ıstıda kaybedilir lan müşahadet ıstıla lafızların farklı farklı olmasında pek bir sorun yoktur anladın mı? sonuç önemli olan aynı şey alimler bunu tek bir madde halinde toplamışlar tamam mı? şimdi o yüzden ee, dedik ki küfürün çeşitleri vardır bu küfürün çeşitlerinden bir tanesi tezgir küfürdür tamam mı? tezgir küfürü ikiye ayrılıp e, e, bir cühut olan küfür bir de tezgir olan küfür tamam mı? birisi kalpleri birisi kalple inanıp sadece dille küfredilmiştir dille yanlamaktır bir de bak abi şimdi birazdan dört tane daha sayacağım tamam mı? küfür çeşitlerinden bakacaksın ki aralarında Allah'ın haram kıldığını helal helal kıldığını haram geçmeyecek sonra sen diyorsun ki ee bizi de öyle derse ne yapıyoruz e, helali haram haram helal kılmak da küfür niçin onu saymadın diyorsun ben onu demeden önce senin kalbini kapatıyorum ve şöyle bir soru sorayım anlaşılsın şimdi Gazi abi biz biraz önce söyleyeceğiz ki dört tane daha içinde Allah'ın haram kıldığını helal helal kıldığını haram kılma küfür diye bir küfür yok peki sen de işgal neden saymayacağım bunu kalıcı bir küfür dikkat et ilk küfrü düşün şimdi yalanlama için Allah'ın aslında helal kıldığını haram haram kıldığını helal kılmak tekbir fikrine dahil etmedin çünkü sen Allah helal diye onu ne yapıyorsun? yalanlıyorsun yani değil mi? çünkü zaten bilerek e, haram kılsan şey bilmeyerek haram kılsan veya bilerek helalini haram e, yani bilmeyerek cehaletten dolayı haramı helal veya helali haram kılsan zaten kafir olmaz tamam mı? böyle bir sorun şey yok ama o tekirlerde bile böyle bir sorun şey yok tamam tekirler böyle bir sorun şey yok o yüzden bu adam demek haramı helal helal haram kılıyor bilerek kılarsa çağırdı doğru mu? o zaman bu adam otomatikman ne yaptı? Allah'ın haram kıldığını bilerek ona helal dedi ne yaptı yani? Allah'ı yalanladı yani helal kıldığını haram diyerek, bilerek yalanladı helal kıldığını haram diyerek yalanladı bunun böyle olunca bu adam ne yaptı? yalanlama küfre dahil oldu tamam mı o yüzden Allah'ın helal kıldığını haram haram kıldığını helal kılma kötü hangi küfür içine dahildir küfür tekniğine dahildir İnsan bilir her tekniğine çünkü adam biliyor ya şimdi bu Allah helal demiş haram dediği zaman ne yaptı Allah'ın dinini yalanladı haram dediği nasıl ne yaptı yalanladı ha, o zaman o yüzden e, ileride geleceği üzere biz küfür çeşitleri arasında helal haram haramı helal yapmayı saymayacağız çünkü haramı helal helal haram yapma yalanlama küfür içindir tamam mı? Bunda zaten helal haram tabi çünkü adam Allah'ın helal dediğini bildiği halde o haram diyerek ne yapıyor o helali yalanlamış olur tamam mı? Şimdi haramı helal helali haram e, e, şekli var açık zaten tamam mı? Bunun muhalefeti yok, bunun hakkında mahkeme açık, yükselmeye de gerek yok bunlar hepsini de hepsi mahkeme çünkü Allah onların mesela e, Kur'an'da mesela işte kafirlerin yaptığını işte onlar haram helal helal haram kılıyor diyor Müslümanlar var işte e, şu hıplaklar var işte yuhullunuhu amene yuhallimunuhu amene onu bir tane helal kılıyorlar bir tane haram kılıyorlar vesaire bütün bunlar zaten Kur'an için yani diyoruz ki şu ana kadar bir tane küfür saydık dedik yalanlama küfrü ve yalanlama küfrünün altında bazı şeyler anlattık dedik ki bu yalanlama küfrü içinde cüzük küfrü var bu cüzük küfrü ile tezgit küfrü arasında şu tatlı tezgit kalple cüzük ise değil bir de bunların arasında haramı helal yolları haram yapma olayı var bunun müstakil bir e, küfür olarak ayırmıyoruz diyoruz ki bu yalanlama küfrünün içinde dahil çünkü bu yalanlamanın e, olduğu zaten açık açık mevcuttur zaten bu haram helal helali haram yapma olayında zaten ilmin azim kitabı şey fitavda şey fitavanda eserinde zaten net bir şekilde bunu görmüştür bunda herhangi bir ee, sorun şey yok şimdi bu küfür tezgiri bu birinci kısım bu yalanlama küfürü e, alimler şöyle bir taksim vermişler diyorlar ki bu yalanlama dini ya bütününde olur abi tamam mı ya bütününde olur bu da işte bir bildiğimiz kafirler işte ya bütününde olur bunlar ne yapıyorlar yalanlıyorlar tamam mı mesela dileriyle vesaire şimdi bunlar ne yapıyor ikram için yalanlıyorlar tamam mı ya insan böyle e, yalanlama küfrüne girer ya da dinden herhangi bir şeyi yalanlayarak da küfre girebilir insan çünkü ben Müslüman geldiğim zaman namazı dinden olduğunu yalanlıyor tezgir ediyor namazı yalanlıyormuş tamam mı veya bir şeyin Allah'ın hayatı olduğunu bildiği halde yalanlıyor veya bir hadis nedir tasarlanın sözü olduğunu bildiği halde yalanlıyor tamam mı yani dünya dinin bütününü anlamak olur ya da dinin herhangi bir dinin ne yapmakla bu anlamak olur tamam mı? işte bunu e, İbn Halim de vesaire zaten bunun hepsini geçirmişlerdir şimdi burada önemli bir nokta var abi bak şimdi bu tekir meselesi imanla alakalı olduğu için bir yere değinmek istiyorum cehmiye ne diyor biliyor musun? cehmiye fıkhası birazdan koyacağımız fıkhımlarla beraber 5 çeşit küfür olacak bunlardan sadece anlamak küfürünü kalıyorlar yani sadece ve sadece yalanlamak için kabul ederler şeyler e, cehennem belki mesela e, insan sadece ve sadece yalanlarla kafir olur tamam sadece ve sadece yalanlarla kafir bunlar en basit diye basitten e, bunlar abi e, otomatikten şu ayetin muhatabı oluyorlar mesela şimdi iblis kafir oldu mu? oldu peki iblis yalanladı mı abi? falan bir şey anlamadı ama buna rağmen kafir oldu işte bu müjdeye yaradı tamam bırak o ümitin yanmanı bırak taktik oldu taktik yaptı yani <laughs> bilgileri tehdit etti yani anlatabiliyor muyum? tehdit etti hatta yani, Allah onu rahmetinden kovarken Allah'ın izzetine yemin ederek ayrıldı çünkü izzetine yemin ederek ben bunları kaptıracağım diyor vesaire anlatabiliyor muyum? yani Allah'ı bağlamamazsa hiçbir alakası yok için Allah'ın sıfatlarına yemin ederek Allah'tan ayrılıyor o kadar Allah'ın e, Allah'tan emin yani anladın o kadar o noktada e, iman ediyor anladın ama buna rağmen kafir oldu şey, müjdeleri bir kafir olmaması tamam mı? o zaman birinci kısmı anlarız kim? kim? abi kim dedim? Evet müjde. Müjdede sadece yalanlamak istiyor. Şimdi şöyle cehliye bak şimdi abi Zorak e, Tedahül Atölye girmiş Şimdi şöyle bir şey var abi bak şimdi Cehliye mi müjdede müjdeye cehliye Burada bir anlamışsın hani Şimdi, şimdi bak şimdi akıl akıl icran akıl zaten cehliyeden kaynaklı tamam mı? Yani akıl o yüzden mürciye aslında şeyden çıkma cehmiyeden çıkma cehmiye önce olduğu için zaten bu e, sorunun cevabı otomatik anlamda tamam mı? cehmiyet ne dedi? cehmiyet ne dedi anlama çıkında haklı var anladın mı? şimdi bak şimdi Ebu Hanife cehmiyeden cehmiyetin sahandan yani mürciyetin fukaha dediğimiz vesaire bunları şey, cehmiyetin yani ilk bu şeyi atan cehmiyeler yani anladın mı? bu kadar şimdi zaten mürciyetin fukaha vesaire bunlar hani e, en yakın olan müzeler bunlarda bir bütün sorun yok e, aşırı bir cemiyelerden bahsediyoruz sorun cemiyelerden bahsediyoruz Şimdi o zaman diyor ki cehmiye cehmiye ne yapmıştır abi? Sadece yağlama küçüğüyle kullanmıştır Yüzgelerin kulakları da aşırıları da böyledir Çünkü yüzgelerin aşırıları da ne de sen cehmiye kim oluyorsun? İman tamam mı? O yüzden diyor ki cehmiye sadece küçüğü yağlama küçüğüne has edilmiştir Dedik ki bu batıl eğer böyle olsaydı iblis mümin olur Müslümanlar olur Çünkü iblis yorumlamadı O zaman diyor ki küfrün ikinci çeşidi Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman ikinci çeşidi bir küfür daha buluyoruz Bu da işte abi küfrün ida ve istikbar diyor Yani kibirlenme küfür Kur'an'a ve sünnete baktığımızda Kur'an'a ve sünnete baktığımızda Allah Azze ve Celle kibirlendiklerinden dolayı tekfir ettiği zatlar var buradan da anlıyoruz ki kirlenme küfrü diye bir küfür var tamam mı bunda mesela bunu mesela alimler e, şeye örnek vermişler e, işte hatta anladık ki gülesinlerin düşmanlarının çoğunun e, yani bir sürü düşmanı var ya düşmanların bir kısmı bu küfre düşmüştür yani Resul'e düşman olanların e, düşman olanlardan en çok hangi küfre düşmüştür dersen bu beş çeşitten kibirlenme küfre düşmüşlerdir çünkü dikkat et ümmetleri çoğu resimlerini şey yapmamıştır mesela bizim peygamberimiz için düşün yalanlamışlardır kalben biliyorlardı ya Resul'ün sana yansın edin ya Resul'ün sana yansın edin onlar e, oğlanı kendileri bile tanırlardı biliyorlardı bak dikkat et kalbiyle bunlar yalandan yollardı çoğu tamam mı? kalbiyle yalandan yollardı bunlar bunlar ne yapıyorlardı? E, kibirleniyorlardı kibirlenen dolayı işlemiyorlardı o yüzden bunlarda hem diliyle yalanlama küfür cübür vardı bunlarda tamam mı? küfür cübür vardı bunların kısmında ama çoğunda küfür istikbar vardı kibirlenme küfür o yüzden mesela Yahudiler değil mi? Allah hatta Kur'an'da ne diyor onlar diyor hak olan yüzü o şey kendilerine gelince diyor ne yapıyor güç çevirdiler onlardan onları güç çevirdiler çünkü kendileri önceden alanlarına kendi haklarını ne diyorlardı böyle böyle böyle vasıfta birisi diye geldiğinde onlar yok onlar güç çevirdi kibirlerinden dolayı yoksa onlar kalben biliyorlardı sırf kibirlerinden dolayı işte hatta sonra da çeşitli vasıflar vardır. Allah şöyle şöyle birisini yollamalı değil miydi böyle böyle birisini yollamalı değil miydi kendi peygamberleri için sonra aynısı Mesih'in kavminde oldu Allah bizim şereflerimizi yollamalı değil miydi vesaire hepsi birden bak dikkat görüyor musun şerefli olacak makam sahibi olacak vesaire hepsi birden böyle bunlar kibirlenme küfrü vardır bir insan dinde e, herhangi bir amel işlerken patatını uzatırken vesaire kibirlense bir insan kafir olmaz neden? Bu adam Allah'a mı kibirleniyor yoksa kendi nefsine mi kibirleniyor? insanlara karşı insan Allah'a karşı kibirlenmekten bahsediyor tamam mı? Çünkü o kocasını uzatan bir ya yani haram olduğunu Ha bir de ihtilaf var paçayı topuktan aşağı uzatmak haram değil mi? O ayrı bir çünkü o küfür Selefin bir kısmı haram değil mi? Şu ayrı Ama haram diyenler de var delilleri o ayrı o fıkhi Ondan bahsetmiyorum ama asıl olan mevzu olan mevzu yani akideyi boyutu için bir insan kibirlendiğinden dolayı mesela kaçantının doğru bildiğin farklı olmadığını bu Allah'a dolayı Allah'a karşı kibirlendiğinden değil tamam mı? çünkü adam haram işlemini kabul ediyor zaten anlatabiliyor muyum? bu ayet bunu da mümkün olarak kaçırmış tamam mı? Allah'a karşı bir şey o ayrı yani düşün şimdi sen e, şimdi bak şimdi takasını uzatan Allah'a karşı geldiği için ne oluyor yani şu evet ya Rabbi ben, sen diyorsun ben bunu inat yapıyorum yani sana, sana karşı çizimini şey çizilim sana karşı ya Allah'a karşı kim kim dilemiş anladın mı Müslüman diye anlamam yani ha, kalbiyle kalbiyle çizimini çarpıyor o zaman yüzden duyulanla sağlamak dediklerini duyulandan duyulanın aslanlarının duyulanın duyulanın kardeşinin aslanlarının bundan kabul senin Allah'ın dini ise kafirsin işte bu Allah'a kabul Allah'ın dini değilse senin yaptığın mücerret amelin kendisi ise tamam mı senin kendi fiilinde ise o haram olan işin e, şey haram olan ama benim o süreden sonra büyükse dini, dini karşı al, dini kendine karşı alarak çünkü kibirlenmekte büyüklenme vardır tamam mı? yani sen dine karşı büyüklenirsen ben bile o ayrı o, o, o. kalbinde kalbinde zerre kadar kötü olan işte cennete giremez işte şöyle yapan saçını yapan cennetin kokusunu alamaz bunun hepsi ayrı mevzu bunların hiçbiri bu konuyla alakalıdır tamam mı? bunlar tekir mevzularına hatta bunlar tekir mevzularından önce iman sayısı içerisinde gelecek buna vahit masları diyor vahit masları nasıl anlamamız lazım vahit masları tamam mı? vahit masları ne zaman mesela Allah onlar diyor ki Allah Kur'an'da ölümün en basit cevap Allah Kur'an'da diyor ki onlar ölümü temenni etmeyecekler diyor peki abi ölüm e, temenni etmeyecekler mi münafırlar ee, hiç edecekler bunlar cehennemde etmeyecekler mi ya Haman ne diyorlar ya hamam şöyle diyorlar bunun bunun için doğru değil mi peki Allah nasıl bir ayet diyor ki onlar ölüm temenni edecek bir ayette diyor ki ölüm temenni etmeyecekler onlar nasıl ayrılacak Evet e, o zaman Kur'an'da bir şeyin nefri umum değildir aslında bu usulü nefri tamam mı? O gelecek yani yeri geldiğinde usulü nefri cennete giremezden maksat ne demek? anlatabiliyor muyum? Bunun hiç usulü değil Bizde ebediyet yoktur, ebediyet olsa o usulü helak edilmez O zaman bunların cehennemde de ölümü talep etmemeleri lazım ki Allah haber veriyor bunlar ölümü talep edecekler Ama başka bir ayete bak onlar diyor ki ebeden ölümü talep etmezler Niye? Burada ünlü beşli mülküyor bu ayrı bir mülkü, imanın tatlılık O yüzden dikkat et, hep imanın mukaddime mukaddime mukaddime kısmı diyoruz tavsiye kısmı denir çünkü tavsiye kısmı için izlediği kısmı denir işte bu gibi görüntüler de işlenmek zorunda işte al sana bana sorduğun soru gibi işgal çıkar bak sorduğun soru çok ünlü ve güzel bir soru işte tavsiye işlemediği zaman mevcut böyle yaramayan anladın mı? o yüzden de bazı mevzuları bilip tüketmek zorundasın anlatılır kadar mevzusunda bahis şeriatın izin verdiği noktaya kadar alimler e, ciltlerce kitap yazmışlar ama şeriatın izin verdiği bazı şeylerde şart yeter ki sen nasıl içine çıkma neyin içine çıkma tamam mı olay izin verdim şimdi ala kulli hal mevzuyla dinliyoruz küfürlerden bir tanesi dahi var bilgilenme küfür diyoruz bu İslam'da mevzu olan bir küfür bilgilenme küfür bunu benim ilişkim küfür Allah diyor ki ben Allah istek ben büyük şey çevirdi bak istikbar kibirlendi ve kafirlerden oldu Allah ilmin küfrü kibirinden dolayı söyledi Yahudilerin küfrünün çoğunluğu böyle çünkü bir de mesela Allah Kur'an'da dikkat et mesela onlara diyor ki felemmâ câehum mâ aratû kefer o tanıdıkları kendilerine, kendilerine gelince ne yaptılar? Ona çok yaptılar şimdi bunu peygamber vakti yapıyorlar bunu biliyorlar yani kendi kitaplarından biliyorlar kendilerine o bildikleri o peygamber kendilerine geldiği an ne yaptılar bunlar onu küfrediyorlar bak dedi bunlar kalbiyle ilgili ama siz ne yapıyorlar kibirlerinden dolayı bir şey söylüyor bütün teknik lafızlarında zaten ne var kibir var işte Allah tuttu bunları tekfir etti yani İslam'da İslam'da ne küfür var abi kibirlenme küfür var aynı kibirlenme küfrüne işte benim senin sorduğun soru Birisi ki Ebu Talib'in küfrü Beş küfürden hangilerden küfrü itibar Yüklenme küfrü Çünkü onun etrafında e, Onun arkadaşları vardı Ebu Cehil vesaire vardı ya Ne yaptılar mesela e, Gururu şey yapmadı yani işte ne dediler mesela sen e, e, babanın dininden yüz mü çevireceksin diyorlar Abdülmuttalib'in dininden sen yüz mü çevireceksin diyorlar değil mi bak böyle ona tavdik ediyorlar ne oldu bu 12 tuttu bundan Sözleri bir e, tabu ala milleti ebi buna benzer lafızlardır Yani o babasının dini üzerinedir Babasının dini üzerinedir vesaire öyle Şimdi baktığın zaman kalbiyle inkar etmedi Diliyle de hiçbir zaman yalanlamadı Yani tezgit yok adamda, cühut yok Ne var adamda da kafir oldu? Kalben inanıp inandı inandı Ne, oldu da kafir oldu abi bazen? Nasıl kafir oldu? Yalanlamadı, yalanlamadı kibir oldu Kibir, kibir öldü yani hiç kibir onu hiç çevirdi çünkü aklını kabul etmemesi kibirden Bir gün Allah'ın dinini kibirden kabul etmesi insan kafirdir Kalbiyle kabul etti ama kibirden dolayı bakın, şimdi Kalbiyle küfür etti, kabul etti ama kibirden dolayı İslam'ın gereğini yapması onun için kafirdir Çünkü söylemesi gereken bir kelime var Neydi abi? La ilahe illallah O la ilahe illallah'ın terk etmesinin sebebi ne? Kibir Kibirlendi kafir olur Çünkü Ebu Talib'in şeyini başka bir şey bulamıyorsun Cuhur yok ve tekzip yok hatta cümlenin cümle zıttı var cümle ikrarı var bazı duvar sahabe tartışmış vesaire ala kullan tamam mı? Yine bunların küfrünü örnekleri için, bizim küfrünü örnekleri için, Ebu Talib'in küfrünü örnekleri için anladın mı? Mesela bizim mesela işte ee, bazı insanlar var mesela Müslümanın büyük de tek kibirden dolayı Allah'ın dininin kibirden dolayı halinde adamın kalbini yaramazsın o ayrı ama kibirden dolayı bir çevirdiği naklarla sabit olduğu an onun kadar kâfıdır naklarda kibir kalbin nedir anladın mı? nasıl nasıl nasıl? bu kibirlenmek çünkü izanet yapan insanlara buna karşılıklar bir kibir çok azdır evet evet şu var o yüzden alimler diyor ki ada-ı Resul lafını koyuyor Resullerin düşmanları var ya bunların çoğunun müşteri bir şey müşteri çıkıyor anladın mı? yani çoğunun müşteri şey suç Resullerin düşmanı çünkü adam kibirden dolayı düşman diyor anladın mı? yani düşünmeyin Mekke'de Mekke'de Mekke'de nasıl biliyorum o yüzden emin olduğunu diyorlardı düşünmeyin acele eseri hani acele kötü kavmin aralarında taşlar ya yerine koyacağız diye hani bu acele köylerinden ayrılmış diye vesaire bu cinayetler ya dediler Kabe'ye ilk gireni vereceğiz bu acele eseri diyeceğiz ki Kabe için ilk girerse ona diyeceğiz ki sen seçip e, acele eseri için yerine koyalım diyor bu bakıyorlar e, Nebi Sosan diyor hemen ne diyorlar emin geldi görüyor musun? Şöyle baktığım zaman vesaire Yedik ki maruf Yedik bir kalben dolanlamadılar Peygamber'e Tanrı'nın sonu kibir aldı vesaire Yahudilerde zaten bu açıklamalar var Tabi mesela düşünlerde bu kibir düşünde cüfür küfür var, küfür vardı, yarar küfür vardı vesaire onlar da aldı Şimdi bunu anladık mı abi şey düşündük İlla iblis ebe ve tekrar ve kendine kafirin diye anlatıyor Ancak iblis o e, kibirlendi ve kafirin Şimdi küfürlerin sihir çeşitlerinden bir tanesi girelim mi yoksa bir saat oldu gibi susalım mı? Ee, diyen üçümüz diye üçümüz ağzımızı yorumda ben sokuyorum şey mutabir olan yüzümde ya bütün sabaha kadar konuşacak sorun ee, Şimdi ben e, şöyle düşündüm aslında Şimdi, tamam. o zaman diyoruz ki bundan sonra üç küfür daha söyleyeceğiz şurada birinci köprü İran bir çevirme küfür bak işte bu çevirme küfür bizimle şu anki köprücüler arasında işgal olan bir mevzu şu saydığımız iki küfürle aralarında, aralarında hiçbir işgal yok ama maalesef maalesef üçüncü küfür e, tekfirlerin bir kısmının günümüzde olan tekfirlerin bu kısmını yanlış anlıyorlar o yüzden üçüncü küfürü çevirme küfür nedir bunu çok iyi anlamamız lazım mesela adam ne diyor atıyorum en basit örnek hatta kimse konuştuğunu bilmiyordu isimler isimler herhangi bir sanatçının ismini veriyor tamam mı Türkiye'ye mağlup bir sanatçı şarkı söyleyen bir sanatçının ismini veriyor diyor mesela o kafirdir sevgini sorduğun zaman diyor ki küfür çeşitlerinden Arap küfrüne girmiştir böyle bana yani hiç çevirme küfür hiç çevirme küfür de yani dinlen çevirme namaz kılaran ne olur öyle anlıyorlar bu kısmın doğru ama eksik eksik olunca da işte adam tekfir ederiz işte eksikliği tamamlayamadığı için tekfir edilir işte bu büyük şeyin kısmını da bunu hani, e, biraz tavsiye olarak düşünürüz düşünmek zorundayız o zaman dedik üçüncü küfür sayılalım inşallah tamam üçüncü küfür ne abi üçüncü küfür ilk sevmek küfür dördüncü küfür de şüphe etmek küfür şey tabi insan şüphe ederse ya acaba Allah hakkın var mı yok mu veya işte peygamberin dini İslam dini hakkın mı bu insan mesela tam kısaca onu anlatıyorum bunu başlık olarak beşinci bak şimdi beşinci e, küfür de münafıklığı münafıklığı bu açık zaten kalbiyle inkar edip diliyle ikrar edip tamam mı? münafıklığı küfür alimler de cehalet küfür diyorlar o cehalet küfürünü anlatacak bu cehalet küfür ve küfür çeşitlerinden bir tanesi ama buna altın mı diyelim yoksa aynı böyle hani cübütle tezgidi bir saydık ya böyle başka bir kalıba mı satalım o önemli değil ister bunu bekleyelim ister altı sayalım vesaire bir de cehalet küfürü var o da ne anlatacağız anlatacağız o, o, o biraz daha partili bulundu inşallah bunları sayacağız ee, Rabbim nasıl etkileri kadar bilir bu da bunu şey inşallah 59 dakika oldu şimdi Allah'ım aleyhi sallallahu aleyhi